ubusamazi bwa bamwe mu baganga bo ku bitaro byo mu ruziba ni byo byaratumye umukenyezi yaragiye kwibarukira kuri ibyo bitaro yitaba imana kumwe n'umwana wiwe nk'uko byidogwa n'umuryango wabuze amafaranga arenga miliyoni ijana na mirongo itanu asabwa ishyirahamwe ryigenga kugira rihabwe uruhushya rwo kurungika abarundi gukorera mu bihugu by'abarabu Dasubiye kubaramutse amakuru tuyahereye mu gisata c'amagara y'abantu umukenyezi yariko aribaruka n'umwana wiwe barapfuye kuri uyu w'Imana mu bitaro bya quartier Ruziba bivuye kuko utitabwaho n'abaganga vyemezwa n'inshuti hamwe n'abajejwe igisagara ca Bujumbura bari bishikiriye kuri ivyo bitaro kuri uyu wa mbere aho bavuga ko amatohoza agiye gutangura Nicole Nini nahazo yarahashitse umubabaro wari wose mu gatondo ko kuri uyu wa mbere ku bitaro bya ruziba biri muri komine muha aharaye hapfiriye umubyeyi yari karibaruka n'uruyoya rwiwe mu ijoro ryo kuri uyu w'imana bivuye ku kutitabwaho neza n'abaganga ibyo bikaba byabaye inyuma y'aho umuryango w'uyu mubyeyi utabaje abavura muri ibyo bitaro vya ruziba nk'uko muramo w'uwo muhisi abisigura eh, ku munsi wa gatanu twamuzanye ngaha ku bitaro eh, tumushikanye abaganga bamurabira rirari ugize ngo uhamagare umuganga ati yamara ehe ibise biriko biraza ngo mudufashe bashika bakaca bavuga ngo ya ngo subira kuryama ngo ntiharagera mu ndindire gato ndaje yaragiye ntiyagarutse yasize yugaye materinite gufatwa nabi kuri ibyo bitaro ngo bisanzwe biba ku bwinshi nk'uko abaganiriye na televiziyo y'isanganiro babimenyesha mu ntwaro igisagara ca bujumbura ngo icyo gisagara amenyesha ko ubushikira bubijejwe bugiye gufata icyo kibazo mu minwe ubushikiranganji jejwe harimwo amagara y'abantu no kugwa ruhonanga ya sida buzoca bufata icyo kibazo mu minwe na cyane cyane boba naho biri uko ayo majambo akaba atashoboye kugabanura akababaro ka bamwe mu bari aho bagasaba nyabona ko umuganga yagigwa n'ico cyaha yohanwa bimwe vy'akarorero abaganga bamwe bamwe bafata nabi abagwayi nabo bagasubirizwa Nicole Ninazo rakenuye nayo bushikiranganje bw'amagara y'abantu bavuga ko amatohoza yatanguye kuva kuri uyu wa mbere bigashyikizwa na Dr. Claude Ndayikunda umuvugizi w'ubwo bushikiranganji tumutega biri Inyuma y'amatohoza yagizwe kuri urwo rupfu rw'uwo mukenyezi n'ikibondo yariko aribaruka, ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida amatohoza yimbitse yatanguye kugira by'ukuri tumenye neza icyatumye uwo mukenyezi n'ikibondo yariko aribaruka bitaba imana hamwe twosanga ari kubera gusamara canke kudakurikirana neza umukenyezi ari kugwahi uwo bizokwagira azohanwa n'amategeko y'akazi tutibagiye itegeko mpanabyaha Tukiri muri ico gisata c'amagara y'abantu hagiye kubaka ikigo ca kijambere co kuvurira abavyeyi no gupimiramwe imbanyi mu bitaro mpuza ntara vy'Igitega byashikirijwe kuri uyu wa mbere n'ubuserukizi bw'igihugu c'ubushinwa mu Burundi hakiga na rimwe w'abaganga b'abashinwa kuri ivyo bitaro umuyobozi w'ibitaro mpuza ntara vy'Igitega akaba yamenyesheje ko mu ngorane bafitse hari nk'ibikoresho bigezweho vyo mu bisata vy'ubuhinga inkuru ya Arthur Kavabushi uwo mugwi w'abaganga bava mu gihugu cy'ubushinwa ugira mirongo na rimwe wakiriwe ku bitaro mpuzantara by'igitega ushyitse mu gihe ibyo bitaro bifise ubukene bw'abaganga b'abahinga nk'uko umuyobozi w'ibyo bitaro abivuga gushika ubu ibitaro mpuzantara by'igitega bifise umuganga umwe w'umuhinga w'umurundi murumva ko kuronka abaganga b'abahinga b'abashinwa nk'abo ari ikintu cyiza hari n'ibindi bisata bikeneye gushyirwamo ibikoresho ni ibisata by'ubuhinga tudafitiye ibikoresho bigezweho uwaserukiye uwuserukira ubushinwa mu burundi ati umugu ugira mirongo ibiri na rimwe uzoshyiraho ikigo cya mbere cyo kwakiriramwo ababyeyi no gupimishirizamwo imbanyi umugwi wa mirongo ibiri na rimwe w'abaganga b'abashinwa watunganije izo nyigisho kugira hashyirwe mu ngiro umugambi wo gufashanya mu bijyanye n'ibitaro hagati y'ubushinwa na afurika uzoshiraho ikigo cya mbere cyo kuvura ababyeyi no gupima abana mu burundi izo nyigisho nazo zikaba zikomeye kuko zizofasha kugabanya bakaba ari bo bahawe impapuro z'iteka zerekana ko bakurikiye izo nyigisho araturuka vabushi gitega radiyo isanganiro isanganiro inama isumba ingimba Isa standatu zirarenze ku minota 33 muri studio za radio isanganiro amakuru tuyabandanirize mu gisata c'imibano amafaranga yababi miliyoni 150 y'amarundi asabwa kugira ngo ishira hamwe gigenga rero nk'uruhusha rwo kurungika abakozi b'abarundi mu bihugu by'abara barumurengera bamwe mu bakoreye muri ibyo bihugu bava mu ntara ya Rumonge bibaza ko ivyo bizotuma umukozi akatwa amahera menshi ku mushahara nayo Prime Mbarubuke yarongoye ishirahamwe ONLCT rigwanya urudana rw'abantu we abona ko ubwo buryo buzohava butuma amashyirahamwe menshi atinya gukora uwo murimo inkuru ya Mehandu wayo Mwitangazo ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu buheruka gusohora ku bijyanye n'indinganizo zo kwemerera amashyirahamwe yigenga gukora imirimo yo kurungika abakozi b'u Burundi mu bindi bihugu Sonia Niyubahwe umuvugizi w'ubwo bushikiranganje asigura ko hari ingwate yo mashirahamwe ategerezwa kuzobanza gutanga agisaba kwemererwa. Iryo shirahamwe rizotegezwa gutanga amafaranga y'ingwati imiliyoni 50 kugira ngo umukozi w'umurundi agize nk'ikintu yonona hariya kishobora kurihwa bivuye kuri ayo mafaranga. Iryo shirahamwe rizotegezwa kwerekana icerekana yuko rifise ikoni muri banki nkuru mu mafaranga mvamahanga ibijanye n'uruhusha rwo gukora iryo shirahamwe rizokwandika ikete ryandikira umushikiranganje aranje ajejwe imigenderanire y'ubunani makungu hanyuma ribisabe kandi bazogira ko batanga amafaranga angana n'imiliyoni ijana z'amarundi azoshirwa ku ikonte y'igihugu ibyo bamwe mu bahoze muri ibyo bihugu bibaza ko bizobananiza bagatinya ko amashyirahamwe azoba yabarungitse azohava ashaka kubakata amahera y'umurengera ku mushahara wabo ariko hariya turavunika naho uba uriko uravunikira umwana wiwawe wamurungikira akaconona wumva umenga uracitse intege ari ugakora umenga nta ntege ariko ibyo byo kuvuga ngo Tuzogaburamo kabiri nukuri ivyo bintu n'uwuzogenda azoba agiye nyene kukubura uko agira bovuga ati iki kiringo ari ibihumbi ijana ari ijana n'itanu iyi ni nka tagisi zohora itangwa muri leta iciyumvira abo bakozi bahuriza ko n'ishirahamwe ONRCT rigwanya urudandazwa rw'abantu Maître Prime Mbarubuke yarirongoye agasaba leta kugabanya ibiciro turasabye leta yuko ayo mafaranga iyo yagabanye ko tusanga ari amafaranga menshi cyane n'ubwo nti ariko ibigo bimwe bimwe canka amasosiyete atinya kubijamo kwigiramwo kubera usanga avuga ati mbega none nk'ubu mbona iyi ngingo ya cumi na gatatu ivuga yuko ari gutanga miliyoni mirongo itanu za kosiyo kandi ukazitanga imbere yuko mbere n'idosiye yawe yigwa tuyatanze hanyuma yigwa bakaduhebuza izo miliyoni mirongo itanu tuzozisubizwa canke ko murazi yuko amahera amaze gushika kuri konti ya leta ntivyoroshe kugira umuntu ayasubizwe canke ayasubirane ikindi kibazo benshi bibaza izi miliyoni ijana umuntu atanga dosiye we yamaze kwemererwa ni amahera menshi cane tugereranije n'ayasabwa no mu bindi bihugu vyo muri aka karere nka tanzania uganda kenya n'ahandi kuko miliyoni ijana z'ama nk'amarundi ni nk'amadolari ibihumbi nka mirongo itatu canke mirongo ine gutyo mu bindi bihugu basaba amadolari biri musi gatoya imbere y'amadolari ibihumbi mirongo itatu urumva Burundi twaba turiko turasaba amahera menshi cyane kandi inkurikizi nuko amashirahamwe azoba arakora ako kazi atanze amahera menshi azorondera kuyisubiza ku bene gihugu ayandi makenga yerekanwa najanye no gucisha umushahara mu banki nkuru ya Repubulika Evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe yuguruye icyesego rugomero rutanga megawatt 15 eh, kuva mu ntango za mukakaro uyu mwaka turimo rukaba rwatanguye kubakwa mu mwaka w'ibihumbi 2018 nayo mu gisata cy'ubutungane urongoye igisata cyo kwandika abavuka n'abitaba Imana n'abagira ubugeni mu bitabo ndanga muntu mu ntara ya Gitega cyo kimwe n'umupolisi aha igitega nyine bari imbere ya sentare nkuru y'igihugu y'intara ya gitega mu rubanza rw'ikiriraho kuri uno kabiri umushikiriza amanza wa repubulika muri iyo ntara bagiriza kunyuruza abagabo babiri no kubiba hakoresheje ugikenya amahera ibihumbi amajana abiri y'amarundi ibyo ngo bikaba byabaye ku igenekerezo rya mbere kuno kwezi mu gisagara cya gitega abo bagabo babiri banyurujwe baje guhinduza amahera yari yahiye mu banki nkuru eh, y'igihugu Sengiyumva anibutsa ko abanyagihugu bipfuje ko muri abo bahuza aho jamwe bose harimo abakenyezi n'ugwaruka kurikira Silver Sengiyumva umunyamabanga shingwa bikogwa mwishirahamwe Kopa Burundi. Amakenga ya mbere bafise baravuga mbere ho bati hatagiyemo umuco mu gushiraho urwo rwego barabona yuko dushobora kutizerwa na bose iyindi ntitubona neza itandukaniro rizoba rihari ya bajejwe guhuza abantu n'abari basanzwe babikora abo ni bande n'abatowe ku mitumba imigwi yagiye ishyirwaho n'amashyirahamwe yigenga adaharanira inyungu za politiki kugira baze barafasha guhuza abatasi ikindi babonye ni uko hashobora kuba abantu bagize iyo ntayo yo kumugina ugasanga ni umugwi umwe ucana ubwoko bumwe cyangwa ugasanga ava mu mugambi umwe ibyo rero byose batarimo bose wumva icyo kintu baraca binuba umwe wese agenda ati ko ntabona n'uwanje ndabona ingene ubwo bonshinga rero aho binagorere ubwo rwego batagwizeye kandi bavuga yuko imbere yo kuja muri ntuze muri sentare uzobanza guca kuri urwo rwego izo ni intambamyi nyamukuru bagiye baratuyagira bari bavuze yuko mu by'ukuri ayo matora y'abantu bagize intara yo kumugina yuko yokorwa n'abantu batari mu bya politiki nicyo bari basabye bakabatora bisunga ubuntu bafise abo bantu ngo bokwigishwa na cyane cyane imigambi yo guhuza no kuganira ibiganiro mva formation sur le technique de médiation et ikindi basabye gutomora neza no kwigisha abantu akamaro k'urwego n'abandi bari basanzwe bakora ibyo bindi bikorwa niko ndavuga abashinga abatowe ku mitumba n'indi migwi ije guhuza abantu mu makominote buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu indwara y'ubumuga bw'umutima bita insufisance cardiaque mu rurimi rw'igifaransa iravugwa naho idakira ahanini ubuvuzi buhagarara mu kuvura izindi ndwara ziyitera nk'iy'igisukari cyangwa ivumbuka ry'umurindi w'amaraso muganga Constantin Nyamuzangura avuga avura indwara z'umutima avuga ariko ko iyo imenyekanye iteba ishobora gutwara ubuzima bw'umuntu cyangwa ikamumugaza gucana yandi y'amagara y'abantu na Francine ndiho kubgayo iyo y'ubumuga bw'umutima uba neza twarababwiye ko ubundi karira abantu bakuze ni indwara kandi ngo itorohereza umukenyezi yibungenze ayifise canke kamufata yibarutse nk'uko bivugwa na muganga Constantin Nyamuzangura yanonosoye ibijanye no kuvura indwara z'umutima hariho abakenyezi basama imbanyi kandi bari basanzwe bafite ingorane y'umutima ugasanga ibyo twita amavalvilopati ugasanga uturyango bita valve ntidukora neza turugaye cane cane turuguruye rwose ugasanga rero basanzwe bafise ikibazo ca insuffisance cardiaque batarasama iyo basamye rero birabagora cane kuko ubuzima bwabo n'ubw'umwana birashobora kugira ingorane kenshi rero nk'abo turabahanura kudasama imbanyi ariko ugasanga barayisamye ugaca usanga rero bategerezwa gukurikiranira hafi n'abaganga b'abakenyezi abaginekologe hamwe n'abakardiyologe abaganga b'umutima kugira ngo uyu mwana ashike numubyeyi ntagire ikibazo kuko kenshi izo mbanyi zirakunda kubahitana hanyuma abandi benshi bakunze kurwara insuransi cardiaque nibyo bita insuransi cardiaque du postpartum hariho abakenyezi baba bakomeye ata kibazo bafise ariko kubera bibarutse umutima ugaca ubyimba bigaca byanga nk'upompa bagaca bagira bya bimenyetso byose ikimuga uteza kuguma mu nzu iyo utavuwe neza rero uyu muntu ubuzima bwiwe busa n'ubwahagaze iyo ndwara naho idakira kuyivura no kuyikingira birashoboka bakavura cyane cyane za ndwara ziba zabitumye nk'uko muganga nyamuzangura bisigura twamaze kubona urugero rwayo hari imiti duha abantu bakamira biba bigishobotse ahanini turafatanya imiti ubwoko kenshi burenga na butatu kuko haba hari imiti yo gukura amazi mu mubiri haba hariho imiti ituma umutima utadigeragezwa haba hari imiti ituma umutima utabyimba kugira ngo asubire kumera neza muri rusange kwikingira indwara y'umutima bita insuransi kavyashi no kwikingira bya bituma umutima ugwara ni nk'iyo umuntu afise igisukari cyangwa afise indwara y'umurindi w'amaraso hypertension ni byiza yuko izo ndwara azivura kubera ko iyo tension canke diabete itavuwe neza irashobora gutera insuransi cardiaque eh, abandi nabo nk'abanywa itabi kuko itabi ririmo mu bintu vya mbere vyonona imitsi n'umutima ni byiza ko barihagarika harimo inzoga n'aho batazivuga cyane zirimo mu bituma bishobora gutera umutima ubyimba cyangwa ugakora nabi iruhande y'ibyo uwo muhinga mu kuvura indwara z'umutima ahanura kandi ko abantu basuzuma ibyo bafungura bagakora imyimenyerezo yo kwinonora imitsi no kwirinda umwitwarariko urenze ibyo bita stress mu rurimi rw'igifaransa Francine ndiho kubwayo urakenuye no kuri bucana ndi amagara abantu dusozereka amakuru y'uno murango ariko ndabibutse imwe mu ngingo yarigize ano makuru ubusamazi bwa bamwe mu baganga bo ku bitaro byo mu ruziba ni mu gisagara cya bujumbura ngo nibyo byaba byaratumye umukenyezi yari agiye kwibaruka kuri yibarukira kuri ibyo bitaro ahasiga ubuzima kumwe n'umwana wiwe ni ngaha rero amakuru agarukiye nshimire mwese muri ko muratega abiri nshimire Albert Handowaye mu buhinga bw'ibyuma kuri micro harvestine butoyi mugira umunsi mwiza